geltokia? Azken geltokia? Bai, bai, azken geltokia. Astelenetan gaueko bederatzitatik amarretara. Eh? Eta ostiraletan silozibe irratian... Berriro? Amarratik aurrera. Gaueko amarratik orduitara Oh, oh, oh. outcast. I welcome you with open arms, my love I dish in. Toxic, toxic, toxic. fantastic time here, let me die crying. Dusty, dusty, dusty, Let me die crying. Whiskey, gin, and hot beer. I felt you. ongietorriak azken geltoke errati saiora Eta azte bat, darriz ere, zuei peinaz ematen Ba, eukidu gomen azira violento bat Eta Eta behar ba, eh, jakingo duzue orain pista, pistatxo bat eman dizu egu pixkat norantz Bai, oso pista sakona eman bai, dugu Bai, ikaragarria ez <laughs> Llamando, o sea, badakizuta ya zertas dijo ensayo hau Fijo, eh, zentzun duzute hor Ezagutu zutu, entzun duzuten talde hau, entzun ezagutzen mm. duzuten dena, Musika Irlanda irlandarra ez, bai, Dropkick bai. Murphys taldea, hemen Horretas dijo ensayo hau, nesken kantaz <laughs> Hori da, etore keramaten gaitu, nesken kantetara Zer izan basen, eh, Marcos? Hori gutxi izan dela San Patrick gainera Ah, bai, bai, Eta horregatik bai. jarri dugu kanta zuzen ere Gaur pasa, pasako zen unos ondo, zuk, no? Oida, da egun bat, eh? ez dela azten inoiz. se ha mitiko con el sombrerito verde ore. Baita, baita, barba, la pelirro jaikin, eta... <laughs> gaina, eh, orain duela urte bete Irlandan egon zinen, ez? Bai, noski, bai, bai. Eta kanpaia jotzen. Bueno, Bai, denetik, bai, bai, bueno, eh, gozen taldera izi dute da Ba, taldez buruz hitz egingo dugu, marko Bai, talde pila bat ekarri ditugu men Hori da, baina batez, ez lehen gurtekoak eta azken, bai, azken, diska, azken boladakoak bai, bai. ez da, ez? Ba, bero berotan Bueno, ez, egia esan denetatik bai, ekarri dugu Iburo gehi eta urteko neska bat Bai, bueno Neskato bat ne, ne, Neskatoa, ez? Bo, ingo dugu, bueno, ez dugu ingo errepaso repaso bat Ingo dugu nada, lehen goaztean ingenu antzeko zer bai Lehen goaztean ekarri genitun eh, nobedadeak Hori da. Ba, oraingoan bakarrikan simplemente nesken kan. Bai, nesken neska beslariak, ez? Aste feminista uki dugu. Hori da. Gora San Patrick's Day eta bai, eta nesken ahotsak. Gaude dena karroxes jantzia ta hola. No es que vaya. Qué tópico que no hay, nesca igual a También pareta beta arroxes. Eh? Ah, mira, vaya, guía da, gure eh, submarin urpekaria. Txikitan ez zaigu gustatzen ez arroxa hartzea, ez? Edo arroxa, eh, ez? Chiclac, chiclac. Ah, bai, boomer, boomer, que boomer. Hori, bai, bai, boom, boomer, existitzen da, boomer, hori... super chicle. Existitzen da orain, hori? Ez dakit. Fusionatuko zen beste norbaitekin. Bai, igual, bai. bueno, ba, esan bezala, hasiko gara orain ja, eh, neske, neska bezlarien eh, saio polit eta... Lerden honekin, ez da? Lerden, garri. Ezer? Eh? Antonimok <laughs> ba. dira. Antonimok dira. Basta, e, zer, zer kantarekin hasiko. Ba, zer zer ekarri duzu zukuri zeren bakoitzak e, bat ekarri du. Ba, Bueno, ni ekarri dut pila bat. <laughs> Baina, bueno. E, Lehenengo hasiko da Marko zena, Sugarland. Esplikatu ba, da. bueno, ni ekarri, ba, lehenengoa. E, Dropi eta, bueno, da, ba, neska bat kantatzen hori, eta ez da, neko martxosoa ez kanta, ez? Zer, bai, hona bai. edutzen, ez, bai. Nen inzitatzen dit, hartzera, e, garagardo baso bat, eta puskatzera burua beste bat, <laughs> Bai, bai, ematen dugu. Bai. Tope beste eh, nola, <laughs> ba, eh, topiko bat irlandesa, no? Bai. Bueno, ba, horrengoa, ekarri duena, ba, da country musika. Eta, bueno, edo, ba, Sugarlanda kanta da, bueno. Ba, Sugarlanda taldea. Eta, bueno, ba, country musika egiten dute, epa, ondetuten da, ez? Bai, bai, bai. bai, bai. Irutik pasatzen dut, Vale. <laughs> Vale, ba, neko ne, ne, da, ne, ne, ne, ne, ne, eta neko Osea, country panoraman oso oso esauna dire, hemen ez hainbeste Steve Martin baino gehiago? Ez hainbeste Ez, <laughs> ez es que Steve Martin dela makina bat Ha ah, bai? Un virtuoso del banjo eta bai bai Beno, ba, orain eh, entzungo dugu ba eh, ah, Sugarland, taldearen It Happens kanta Venga, ya. Yes, my alarm clock ringing, woke up telephone screaming, boss man singing his same old song. Road been late about an hour, no cup of coffee, no shower, walk of shame with two different shoes on. quickly knew that truck the moment it hit me. country musika azken geltokian. Ba, kanta so, bai. bai. Kanta piskat moderno, kanta bai, la bai. piskat. Nezkoa dire tipa bai. Dantzagarria ez da. Oindikan ba, jarrezti dute kantatzen Ez amatu hartu uste iruro gaita iru? Eh, ez dakit <laughs> Ez dut uste, hau hori ez da iruro gaita iru Ez, eh? Ez dut uste Zerbait, zerbait dauka <laughs> Bola genki Hori da, zerbait dauka bola genki dauka Eta ez dakit, eh, erikek zerbait esan, esan nahi duen Ez dut uste Mierda, pa! Bueno, bueno, ke ba, bueno. Ke ba. Ni enago baterea dos, eh, Ni, ni ez da Eta eh. ez esaten nahi daen Nik uste dut hortzen dela, bakarrik hori esatera, baina sinton nison Ja, ja, Ta, o sea, da, orla... gaine, da jotzen du atea, esaten du, hartzen du, kentzen du mikrofonoa norbaiteri, eta miera bada, eta ba, ba. Beti, beti saioa, beti ba, ez dakitzen nahi duen egia esan. Ja, ja, ba, ba, ba. nazkatuta gaudek, eh, bere aktitudarekin, edo. Mierda bada! <laughs> bueno, bueno, eta az, az destagun eh, momentu, ba, zail hori, ez? Zail hori. Eta mm, ja, jarraitu destagun urrengoarekin. Urrengo... Zeren aukeraketa... Zeukatu zu, unai, a ber Eskerrik asko zure galderaren gatik bai. Ba, nik Alabama Shakes eh, taldea aukeratu dut Eta Alabamako taldea da Bastante eta... berria ikusten den, eh? Berroa, berroa Berroa? Berroa da <laughs> Daukago horrengo zaiako sampler, bat berria, berria izateaz gain erroa dauka Berroa, fusionatitu bitz, ba. nondago euskal zaindia, deitu euskal zaindia eta ei, daukatiz berri bat Hora, eta berrok a, ah, esan, esan <laughs> gaineratu dezakez zeren Iru batean Hori da, neska abeslaria Da, Planet <laughs> Neska abeslaria, ez? Eta... Eta 2000 behatzi garren urtean sortutako talde honetan kantatzen du eta oso ondo abesten du gainera Brittany Howard Eh, eh, bai, eh, bai, ah, ah, bai. Ah, bai, bai. Eh, bai, zuk esaten baduzu horrela izango da. <laughs> no esan duzu? Brittany Howard. Brittany Howard. Hori da, eotik kendu dira zu gero. Bai, dago, zegoen bigarren hilara, ne, eh, testu ikusi. Ez hilara, gu buruzari gara beti. Bai, bai. Horren dikandoko hau internet estropeatu, hemen. Eta nik aukeratu dudan kanta, eh, ba... Lay down, ah, I ain't the same ah, kanta da. Eta zer nahi I ain't the same. Ba, zuk esango diguzu, zuk eh, hainbeste eh, dakizula eta... Ba, nik daukat titula zu baino berandoago. Zer? Bien creo que ha ni que su cat ni que tiene la sala de nerdi maya, su para que su. Es es, ni no caten inglés, ni no caten inglés. Sí, tú idioma. No caten inglés maya erdiragarria da. Neria da baju garri garria. La es con tu baño batean, baten dituzu bai, itzakoita. Bai. Gai segitu du lauak eta ondo, nik segitu du lau eta gaizki. Ni lauak. Ni lauak batera ta denak aldrebes. <laughs> Bueno, esa bezala la I Ain't The Same kanta jareko dugu Alabama Shakes talde berriarena eta... Bimila bederatzikoa Bimila bederatzikoa, bai? Bai, bai, bai Ez naiz berdina Ez ez esan azkenean Baina... Baina... zantar bai, bai, eh. bai, batzu garelako, eh? gelditu da demostratu azenea dakin ingelesa, eh? Hori da, men zan... Santar Irlandesak, irlandarrak Zantar pare bat garelako, eh, eh. Beno, ba, besteri gabe... Zelotxa, zelotxa, zelotxa, zelotxa, oh, oh, oh. Eman azertar. Ordoa. Bai. Gerat tengo eski jarri dugu bideo bat. Aze retroa. Aze retro style rockeroa izan dugun duguna hor. esateko. La base de datos de virus <laughs> ha sido actualizada. Eskerrik asko ba, eskerrik asko hau, hau, zazpiko ma zazpi premium bertxioa da. Hau <laughs> berria, despeditu te beste neska, te dute berri bat. Hori da, azken gelta, hori da, neska berriak karri dute, azken geltokiko zera. Neska berriak dute. <laughs> Neska berri honek zera, azer nolako hau txadaukan, ez da. Bai, sexy, sexy, ha. Ah. Bai. Durex bezala, eh eh, bueno, jarraituko dugu urrengo kantara, <laughs> ezta? Zer, zer, zer dugu? Bueno, baina zen eh, pixkat eh, emozioa edo jartzeko, ez? Denen artekoa. Ez izateko hain bereko, Edo behar, behar zuria jarriko dugu. Bai, zure jarriko, horrela baina banaka, banaka, ez? Mark, el U eta el Uri. Bai, txontxo, vaya, bai, Marcos e tu pikanta seguido. Karo, karo, ba, va ba, ba Tope bere koia, eh, <laughs> bai, baina ni, ni eskuzabela nahi zen ez, ez? Taberna da joan nahi dut. <laughs> bueno, ba, hori esaten dudan bezela, ez? Ba, Uri demango diot, pasa palabra edo. No jodas. Bai, bai, bai, bai, zer duzu hor? Baita, iruruita, hiten bat edo exitoen bat Dakaz, despaiz gerrelsen gara eh. Baina, ez ari urgoita marrekoa, beste da bemio behatzikoa zen Bai? Bai, bai, bai. bai. Ez dezu esan Bibia maika barkatu Ez <laughs> eta orain, e, zer, zera, bueno, ba, nahi zute zerbait pixkat e, retroagoa edo, ba, jarriko izuet bai. melani zeneko abeslari baten, irurogei, irurogei, irurogei tamarra <laughs> abeslari baten kanta, eta lay down kanta izango den zuzen ere. Uh -huh. Zer gehiago esan beharra dukazu, talde hori buruz? Ba, pertsona ba, honek ba, oso... <laughs> Dokan hau asko gustatzen zait, eta normalean gugatzen duguna... Zer Jenis Joplin, ba oso... Ah. Zetazko pixka tonua daukalako, ez? Zetazko... <laughs> Zetazko harra daukako, oh, oa, no, Beldarra, que no? <laughs> Eta orain jaikingo duzu ez zergatik. Zion gehiago paratu fondokoa. Ah, bai, bueno, ez, ez du inorki egituko. Bai, total. Eta ordua melarinen lay down kanta, hau bere singelen single... Candles in the rain. Candles in the rain. Eta izan zen bere singelik... Euriak kandelan. <laughs> bere singeli garantzitsuna, bueno, edo garantzitsunetakoa, eta hor jarriko dizuet. Aurrera. Irrogeita irrogei margarren urteko kanta. gustoko dudan zera kanta hau eta Melaniren ahotsa. Neri gogoran hasten dit zera Woodstock el eh, bai, originala da. Eta Woodstocken eh? Josuela uste dut, bai? ezta? pues que grande. Nik nahiko nuke han egon ba, hoietako txarko, no, lokazesko txarko hoietako batean saltatzen bilutzik, hola. <laughs> Bagarrik horretarako. Bai, bai, horretarako. Musika ez dakit. Sin jozuten Josu te me ez dakit sin Josu baina bazuk beste Justo beste puntara joango gara, ez? Zer ekarri duzu? Ez ez, baina zuretza da. <laughs> Zan... <laughs> Bale, Zer da niretzako? Ba, modu metaforikoan ari nintzen, ez? Bai. Eh, kantak abestea duen indarra, bizkat, eh, plazaratzeko. Indarra, orduan indarra zen, ez? Tinkotzeko, ah. ez da? irmo jartzeko. Bai. <laughs> ba, iruro Esaten ari ginen bezala, urik orain... Gozen mostera el tema ahi. Separador, separador. Eta Pero. bueltan gaude orain. Ba, eta orain beste gauza berri bat rajongo gara. Hori, azerkare duzu ba, huri. Ni ekarri duzu zerbait berriagoa. Eh, Iruro mara marka da, baino pixkat urbilago dagoena. Beno, beno, beno. Dimi eta... jamaika, zuzen, hain zuzen. Zerda, zerda, beste... Zerizkaren Beste Andre... Andre adinduna. Andre bai, bai, irurogeita iru urte ditu gutxi gora bera, bai, ez da, eta mazazpi horrela. Amazazpi urteko bai, neska baten kanta jarriko dugu, ez? Uste dut gaina urte honetakoa dela edo lehen urtekoa, ez da? Ze diskaren kanta! Hori, ze diskaren kantakoa, hori. Kanta. Ze kanta, edo ze urtekoa. Lehen urtekoa. Eh, kanta hau da berria, da... Daka dizka bat neska honek, hain dikustuko zen zein den Celeste Buckingham, da Eslovakiako neska bat Irabazizuna konkurso bat, eh, superstar horietako bat ez dakit, operazioan triunfo Amerikan idol edo Bai, horako paridoietako bat <laughs> Eta Eta Irabazizun, baina, eh, ez, zuen irabazi barkatu, botazuten gelitu zen amargarrena Baina, norbaitek por lo visto botazion begia Lecho el ojo, botazion, <laughs> botazion begia <laughs> Botazion begia, eta Atra, juntatu zen beste tipo batzukin, eta Atrezon, bi kanta, Eta diskografika horietakoaren bateri gustatu zitzaion, eta orduan atrasun diska bat, 2000 maiko urtean, que ez dakit izena, eta atzaigua joala, basikamente. Total, dakaguen audientziako. Eta, ni jareuten kanta da berriago bat. Eh, eh, eh, eh, amasei like Facebooken, eh. Ah, bai, bai, dakagun Facebookenen horri bat. Baina, baina azte gure, gure izena hori da. <laughs> Euneko berrogeita mar eh, jetxi dela esan dit Facebooken. Igo barda hori, eh, gue community managera... Bai. Zago, oporreta junda edo zer... Zerik, non zaude, ze, eh? Non zaude, orain, ya, eh? digo, Erik. Bueno, bueno, vas Lasai, Erik. Bueno, bueno. Lasai, eh, zakit. Eh. Bueno, bueno, bueno, esaten genuen bezala. Bai, eh... Zego naiz komentatzen? espirte con Escato honek eh, diska terazuela. Ah, bai, bai, atrazuela diska bat, daka hortikan eh, single bat famatu, apolo izto, ran, ran, ran, dela... Korka, korka, korka. Ah, Uste nuen txirriñak egiten duen... Eh, Arrin, rin, rin. Baina, ah. que bai, ah. eslovakian da al revés. Da, ran, ran, ran. Baina, nola egiten duen gatazteko txirriketa txarrakak. Triki txarrakak? Triki txarrakak, Eta... baina, hemen, hemen bizikletan dekatron torrela jotzen zera, txirrin... Eh, bizikleta baten txirriñan jotzera, eta egiten du, rin, rin, rin. Baina eslovakian ez. Da, ran, ran, ran. Ran, ran, ran. Hori da, oiarrak bezala, ez? Ah, bai. Kokoriko eta kokoriko frantzian hemen kukurruku Bai, eta kikirikire bai ez dakit non, baina bai Eta, ba, ni jarrioten kanta, ahi, komen, cambiando de tema radicalmente Ni nik kanta da aurtengo kanta bat Edo lehen gurteko <laughs> Baina, bueno, buka ba, takoa bai, Da, en plan, eh, disken artean agertzen diren kanta soltu bat Eta, ba, Never be you Zenbat espektazio Harry Besez Harry Besez oh. Zer eman gugu azazpirteko neska honek Baina komentatze Zer da <laughs> Komentatze Komentatze ko bezela Baina norre do zer da Neri go tipa honek gogarazten dipila bat eh, Duffy Nola Vampiros Cazavampiros <laughs> Vampir Hunter Vampir Hunter eh, Vampiro Eistaria Hori ya Vampiro Eistaria No Vampiro Vampiro Jalea Vampiro Chogizona ah, ba, Chogizombiak Edo Ocho, vampiro ocho, <laughs> Ba, ez da, eh, de repente, baina la urte pare bat... Eh, ba, emersi single. Ba, emersi kanta horrekin eukizun single rantzi hori. Eta... Ba, ez da, gogorazen dipila bat horreta. Eta neri entzuten, ez ditematen zentxazioa... Amazazpi urte da, kanak, neska honek. Ez neri ez da torri entzun guztu ez Never be you, celeste bakin jamen... A bestia. canta. Never be like you. You know that I tried to, but no one can touch you. Whatever I do, I'll never be you. Could wear the right faces, be in all the right places. Sell my soul to be famous. It still wouldn't do, I'll never be you. I could be a movie star, my star right on the boulevard. it's true, I'll never be you. Just to let you know, yeah, nothing. cards. You're the one on the top charts. You're everyone's sweetheart. They like what you do, but I'll never be you. You say I'll be happy if I do what you tell me, but you don't even hear me. So I say that we're through, and I'll never be you. I could be a movie star, but star right on the board. fact, it's true, I'll never be you. Just to let you know. Yeah, yeah. Nothing lasts forever, so. Yeah, yeah. Don't think you own the world. You never will, you never can. Sorry, don't understand. But baby, all I know is I will never be you. I'm a shooting star, and I play the part, but you push too far. When I cry fall. You don't care at all, so now I'm standing tall. Ezinbera entzuten kanta serioski Bai, ba, neri... Benetan amazazpi urte dauzka, eh? Ez du ematen, eh? Ez du ematen eh, du ematen Ez du ematen Ez du ematen Ez du ematen Ez du ematen Ez du ematen Ez du ematen Ez du ematen Ez du ematen Ez du ematen Ez du ematen Ez du ematen Ez Ez dena, Ba, ba. Haukin dugu de puta madre dena. Oberena gara, baina, bueno, pasaseko gara urrengo kantara, ez? Bai, ah, Shania Twain. Nola esan duzu barkatu? Like Shania Twain. Oh, hori oh, oso ezaguna da, ez? Emakumeen astean, ba, jarri barko dugu. Da eh. emakumeen astea? Ah, claro. bai. <laughs> Horratik egiten ari ginezo, supone. Es, es que, no, últimamente den, el día del agua, el día de la felicidad, el día de no sé qué ni... Emakumeen astea, eh? zoriontasunaren eguna. Ba, neri bai. el día de la felicidad iritsa la, la chorrada del siglo, o sea. Ba, jarrez duten nola, o sea, emotiko noi, o sea, eh, jarte duten la Facebooken, o sea, no de orilla, o sea, ba, orpegi ba, rifartxoakin. Hori jarri zuten no, simbolo bezala denakola pegatinekin hor, ez da, bai. estatu batuetan hortik. Iruzen zait txorra ba, bai, porque ba, ze, erabiltzen dute, gustitarako e, eh, pegat, osea, bai, bai. simbolikon bai. hori. Ba, bueno, hasta ba, horrek nahi esan geni e, eh, beste urtean zehar ezin naizela izan feliz, zakit. Zakit, ez ezagun horreta hitz egin mese. <laughs> Ez gera solo un chuo cleaner. Azken geltokiko eguna. Hori da, ostiralero hemen, antxeta irratian, ez, barkatu. Astelenero. Astelenero, ui, ui, ui, ui, ui eta ostiraletan oh. Silozi birratian ostiraletan, amaretatik irutara Ba, silozi birratiak ez funtzionatzen, baina zuek egon horradi Hori da, eta... <laughs> Antxeterreten astenetatik, bai. astenetatik Eta interneteko gure kanalak, ah, e-box da Badakit, zer, zan Esan, zan Jake, eh, badakit entzule bat badaukagula dela makarela Eta ah, ukizula seme bat, eta astu gazan zer orain dikan Eta zorionak, bai. faltan botatzen ditugu zure notak <laughs> Bai, ba, faltan, faltan botatzen ditugu zure saioak Bere eta notatxoak Zirrikito, ah, da Mese ez dukitu maia eta bai. ba, Zirrikito dela pila bat ez dela egiten Horitzen naiz, la, talde, eh, talde bat komentatu genuela egin, saio egin genuela zuketanik, Marko ez dagoen Egin genuen, El agua con beste bat. Zure ignite. Ordu arte ignite, hori da. Ta hemen zure bai, hori da, saioa, bai. Bai, bai, ze denborak, eh. Ora el lengua de denbora al día, ahorain, <laughs> garen Oina mai gaudela. No hor itzen garen asiere, asiere ta ze eta. Horregoratzen dit, eh, espia como puedas pelikula, de Leslie Nielsenekin. Joaten la tipo, baten gana, tener ganas, susto bat. Ta en plan susto. ¡Guau! La jode, qué buenos tiempos aquella vez que nos conocimos, según tú dirás, ahora en el post segundo, tío. Abay, ah, Abay, ah, ¿te acuerdas de la última vez que, cuando nos conocimos? ¡Oh! ¡Ah! ah Toda escena ahorita, tío. Eh, guilla, guilla. Bueno. Ba... Ba, Xanaia tu enseina tipau, eh, da kanadiense bat <laughs> Fijatu gaur estuko laikarri inor Kalifornia kua. I feel like a woman Estuko laikarri inor California kua. Eh, da, eh, kantante country bat Ja jarraitzeko estilo horrekin gutxi gora bera ongerena Baina hau countrya ez da countrya, ez? Eh? Hau ez da countrya, ez? Eh? eh Ua, eh? Es una caja? Eh, eh? Kaxa eh, bat da? Eh? Inbergo horren samplerra. Ea, ea. Beti zaten dugu taztutzen zego. Ez, pero bai, se supone la country cantante bat famatua edo, ya da eskala... Baina kantonetan countrya ez da esko. Ez, da en plan rock bezalakoa. Ja, emberetzi urte edo. Ba, me terdi. Bai. <laughs> Bueno, la pestea vez la superdotada de niña, ya. Seguro azkar azkar ezagutuko duzutela kanta hau. Bai. Sienek ost ezagutzen gaina. El videoclip, el videoclip era superguay porque hacía una garsonere musculoso batzuk. Claro, la cantaste un eskabatek, fondo les dira gartsu neskabatzuk eh. Giartxuak edo ez? Izkide mugitzen, ¿no? Hagarsonere gizon giartxu batzuk. Eh, nola, cuero gasantita, está bien. La Larruz jantzita de cuero de la rúa, ¿no? Bai, bai. Qué bueno, Vincent deri y Matt grima, tío, o sea. Ba, ikusiko dugu kanta jartzen dugun bitartean, ez? Bai, eta zuek ba, bilatu kanta YouTube-en ikusi uh, mutil... Ordua. Lerden hauek. I feel like a <laughs> I feel woman. like a woman. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. voice, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Ah. No inhibitions, make no conditions. yeah. wanna dance, we're gonna Uño! Kodo! Uño! Uño kodo! Hori da gure iritzia kanta honi bai, buruz. Bai, bai. kanta mitikoa, ez? Ni nahi egiten farra, ez tipo musculoso hoiek atzean, tio. Eh, ez dugu ez dugu ikusi, ez dugu ikusterik izan. Ba, ez que gaina kanta kasat, no, forgive the attraction, eta atzean jartzeitu tipo musculoso hoiek, eh, en plan, markando pakete, que... Eh. Igual da que ironia videoclipak, ez da, que... Noski, noski, horrekin jodazten du, ez da? Noski, noski. Bai, eta... <laughs> Bai, Horrengo kanta da guaz Horrengo kanta Eh, zen jarreko dugu Spice Girls Songo El hijo de Piccolo y Tensian Bo, zer, baina zer dizera esaten Marcos Guazen jartza horrein kanta bat Eukeratu eh, zuen kanta Ah, vale, vale, vale, vale eh, ez bat Talde alemanear bat Silver izenekoa... Aurkitu du horreintxe bertan Bai, ba, mo, nintzenean alemanian Ba, zen, ba, sekulako jita eta bueno, hemen ez da, ba, eserrez entzun Orduan begira zen nolako jita den. Ez que, claro, <laughs> eh, eh, kanta eten du alemanez, eta hemen, claro, alemanez... Eh, eh Ramstein kantatzen du alemanez, eta direla hostia famosos. Be, ba, baino, da beste estilo bat. ba, ez dute kantatzen de guarreria, hasta horla, no? Ja, du jarri ez de fondo, kauen dios. Bai, barizia petatzen pila bat. Bai, bai. <laughs> vale. Ordua, ta ah, kanta da... Ah, eh, I, It was das blade. Kanta. Zuda, ketzu ale, alemanez pixkat, noa da? Ez dakit ez dakit ez dakit ez dakit Hori da kanta. dakit ez Silvermont taldea hemen, atzen geltokia Ni nago negarre ez, tio oh. Ez genen nuen jarri, hau, abesti hau, baina remix bat dago oso ona Ba, berazti ba, doblean, asko oso beagoa Txunda, txunda, txunda Baina ez dago, ez dago arkitu Ta bueno, ba Txon, problemaz gau hemen dikan, bale, ondo dago, bale Baya disaster desaio Ba, eh, eh, eh, eh, eh, eta pixkat hola, estilo gu ba, talde alemaniar bat, hola, inoiz ez dago ekarri bat talde alemaniar bat, beti ba, Kanada, Kalifornia... Estu Karen Ramstein, ez, ez... Ah, bai, ostra, jode... Oi, astu, Kanada, no? curioso porque kantan zehar komentatu diogu berdin... <laughs> Ja, baino, que astu zait, astu zait, astu... Bi minuto eta nahi, astu zait, jo, Barkatu entzuleak, barkatu... <laughs> Petatzen duzulako, no? Joder, eski, hau da... Ba, nik orain ekarriat Spice Girls, tio, guazen jartzea Spice Girls... Ez, tio, ez, ez, ez Dago nahi bilatzen hemen talen azkagarri bat Eskunk, eh, eskunk da taldea Ez, baina, bueno, utziko dugu zera hurik aukeratu dezan berea, ez eh, Ez endo, bezala oso eskusa bala nahi zelako Eta hurik... Nino jarri hau, tio. Uh, uh. Bueno, bueno, Atra bueno, bueno, barkatu eh, Ez eh, dakiz zer esan duen Fai, bai. bat, troiano bat, ukidu gomen Azte borrasto, bat. Troiano bat, eta etorria Brad Pitt Baina da, saia bast jarriko du eta nahin bertan, eta zer bai, esaten bai. digu La base de datos de virus, <laughs> axito actualita Ez karrik asko Oso ondo, azien geltokiko premium ba, ba, ba, abastera, abast basto Abast <laughs> Eta jarretuko dugu pixkat, zein da huri aukeratu den urrengo Ni eskatuen bi kanta bukarantzako, eban eh, estenze Abai ah, Edo English Mandela, no irfran hemen kanta bat, kantazu bat, neska batek Edo Beyoncé Nik uste eban jarriko nuke horrela Bai Englishman ba, Baina bukatzeko horia Da, ba, kagu denbora pila bat Ikusiko dugu, bai, bai. Ordua, hauek ere eh, talde hau ere oso berria da, ez? Bai, bai Entzun dugu nolakoa den Ea Ba, eta gaiago igual bai <laughs> Ez, pero eskatea bakarrikan iudu izka. Eta esan beharra da, originalatikan bakarrikan duratzen du lan eskan Beste guztiek ez daude Jarraitzen dute, Bai, bai, jarraitzen dute Ez, ez, jarraitzen dute, bai. jarraitzen dute, bai, bai da, da curioso porque asesinan taldea neska eta gitarrista zien nobioak pareja eta bukatu zuten relazio plan mutia bota zuten taletik gan eta ez dakit bila gehiago sartu zien, bai Oiz duten zea Daredevil pelikulako bai. Zera. La mitika ez dakit nolakan izena, bero bai Bring me to life, bai da <laughs> Hori da Ekarri bi bizitza da Ez dakit zertaz zareten, baina bai, entzuko dugu Bai, Going Under, nik ekarri dut, bai, que eh, azkeneko en plan tope pop tegino nazkagarriotako bat, eta iruti zait eh, politagoa, ederragoa, lirainagoa. <laughs> Reskatatzea lehenengo diska polit horretatik zerbait, kanta bat, lehenengoa, Going Under, berantz joaten. Hemen bikotea batera zegoen bai, bai, bai. eta... Eta gainera, azkeneko dizka da bat dela hostia, osea, que... Ah, denbora honak ez da, koazen ah. ara, Going Under. now I will tell you what I've done for you. Fifty thousand tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still. time I'll save myself telephone I can see your soul And <laughs> now I can see your soul <laughs> Ben hori izan dugu behar ez eskanta, niri guztatu egin zait, bizkat estilo aldaketa izan dugu hor Bai Bai, nik uste bai Zergatik Ba, hau pixkat e, eh, elektropoperoa guai izan da, pixkat... El elektropoperoa... <laughs> Ba, ba, bueno, en teoria dode metalaren barruan, ba, osea... Ba, bueno, baina... Ba, eh, te equivocas, ba, bide, probablemente... Es más tonto, bide... Kritiko ez zanez, ba, minutu bat kenduko nioke... Going under bat kenduko nioke... Ni berrogei segundu, baina, bueno, gutxi bai, gora bera bat, bat azbestekoa horla or. Bueno, ez zetun takeri jarriko dugu orain Orain jarriko dugu eskunkan nantzi Ai, oso famatua dena, bai, bai Ba, oso famatua ere eh, Londresen eta ezagutzen duten artean Hori da, hori da Hemen iparaldean dago talde hau zizten eduna eskunk, baita, bakarrik Ah, bai, bai, eskunk, bai, bai, bai, bai ez ba, zuten nuen eh. nik Ba, ez zer den eskunk? Zer da? Mofeta Bai <laughs> Oh yeah, oh, mofeta Oh yeah, guztien zain mofeta ba Bai, bai, mofeta kiratx duna Horregatik kanta kiratx bat jarriko dugu Hori da, ba, eskunka ziren talde Britisharen Kanta es, Eskunka taldea jarriko dugu <laughs> Hori da, eskin abeslaria Hora da, hor yeah. You are too expensive for me 2000 marreko diskatik ateratakoa Hor doa garesti, O, oh, ba- barkatu esan. Garesti egia zara niretzako. Hori da, egia zara niretzako eta toma kodo. Jarri? And feeling it hard You got me in trouble They're kicking my heart I follow the heat right into your bed. Now everyone hates me. I might as well be dead. Tell me how. Bai, hemen egon gara komentatzen kanta honek tricepsarekin zera ikusi Tell me how, tell me how to feel. Nire asko gustaren zait e, bere haotxa eta taldea oso, oso ona da. Nire usted. Zauten ezer talde Baina horrek ez du ezer esan ba, nahi. Nik txikitatik entzuten dut. Ba horrek ez du ezer esan nahi. Eh, ez du ez, ez da, nola da, bosko el tosko. Cleopatra, eh. Kleopatra, Cleopatra, Matematiketan. Kleopatra Jones. Hori nork ez du puto amak matematiketan. Beno, eta ja, eh, uste dut ja saioarekin bukatu beharko dugula eta urik ez dango du azkenitza Bali, baliteke bi kanta jartzeko denbora ematea. Ah, bai, ba, azkar esan. Zein jarriko dugu? Ez gara ikutu dut bi hogeita bost. Ah, bueno, Falta dire, ba, joan. Ba. Ez dut uste, baina, bueno, Englishman kanta bai, jarriko dugu. Bai, nahi use name, talde... Hardcore, ez? Edo punk, punkarra... Bai, punkarra. <laughs> punk rocka jarriko dugu. Ordoa, wow. you, my english Englishman. Your rage is like a fist in my womb. Can't you forgive what you think I've done? And love me, I'm your woman, and I desire. Englishman kanta. Oso ona iruditze zait. Bai, gustatu zaio Marcos Bai, gaur aian jarritu benetatik, aian honena ez, baina honetakoa, aian. Ja, ja. Fijo que llena gustatu zaizula izan dela, zuk hasian ekarri ez una hori. Eh. Hombre, bai ez, nola Facebook. <laughs> Facebook, eh? Ba, bueno, ja, saia bukatzen ari gara, berrogeita emeretzik garen minutua, Mikel Errazkin, ya botatzen ari gaitu. Bai. Eta hori dela, eta... Azken kanta jarriko dugu, bai. ez? <laughs> Ez ez eze Ez du jarriko Biskako, oltsu moduan eta agurtzeko ez da Tu, tu, tu Tu, tu, tu I tell you what I want, what I really, really want I really, really, want Puño! Kodo! Kodo, puño! Kodo! Puño! Kodo! Puño! Kodo, puño! Kodo! Puño! Puño! Kodo! Puño! Kodo! Venga, atorna azte arte Ator... destructivo, tío.